بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه أما بعد الطلاق أسبابه وعلاجه تلاك سبب ذاك نتباياك من غني وسباب ذا تلاك الكراهية وعدم التطابق alkarahiyatu wa ni kuchukiana na kutoendana kuchukiana katika jambo la ndoa na kutoendana mima yantuju anhu adamu lqiyami biwajibi zauji haya ni katika mambo ambayo yenye kusababisha kutosimamia wajibu wa mume zaujatun wa mraatun tazawajat ikitokezea mwanamke au mke aliyeolewa lam takun mujbara hakuwa ni mwenye kulazimishwa walakinaha tazawajat biraghbatiha biiradatiha lakini ameolewa kwa matakwa yake na uteuzi wake mwenyewe makathat ma'ahu ila ma sha Allah min shuhurin wa sanawat akakaa mwanamke huyu na mume huyo muda utakao Allah katika miezi na miaka walakinaha karihathu lakini mwanamke huyo akamchukia mume wa khafat alla tuaddi haqqahu na akaogopea akachelea yeye kutotekeleza eh, haki yake faadharat ila an tatluba at-talaqa wa bishiddatin eh, faadharat jambo ambalo likapelekea yeye kwa dhiki na ile tabu mpaka kung'ang'ania mwanamke ila an tatluba at-talaqa kuidai talaka wa bishiddatin na kwa ukali فيجوز لها طلب الطلاق في هذه الحال بس تجوز kwa mwanamke huyu kuiomba talaka katika hali hii idha khashyat ala nafsiha atapochelea katika nafsi yake alla tuaddi haqqahu alwajib alayha kwamba hatoweza kutekeleza haki yake iliyowajibika juu yake yani jambo ambalo lilompelekea na kumsukuma ni kule kumchukia mume na hili likamsukuma likamletea madhara mpaka akahofia hatoweza kumpa haki yake ya kindoa kusimama katika majukumu yake kama ni mke na haya anasema kama fi qissati imraati thabit ibn shammas radhiyallahu anhu allah mbidhie na baba yake kama ilivyokuja katika kisa cha mke wa thabiti ibn shammas allah amridhie qalat anasema qalat alisema mwanamke lirasulillah sallallahu alayhi wasallam kumwambia mtume wa allah wallahi ma aibu alayhi min khuluqin wala dini ya rasul allah mume wangu huyo thabit ibn shammas simtii aibu yeye katika tabia zake wala dini walakini akrahu lkufra fi lislam lakini mimi nachukia ukafiri katika uislamu haya ni maneno ya hikma ambayo ameyazungumza mke wa thabit ibn qais radillah anha waardaha yani raat anna masiyataha lizaujiha aliona kumaasi kwake mumewe وعدم إعطائه حقه نقول كتم فهي حق ياكي وعدم القيام بواجباته na kutusimamia wajibu wake raat anna dhalika kufru akaona kwamba jambo hilo kafiri maana anna dhalika ma'siyatun wa dhanb kwamba jambo hilo ni maasi na raat anna dhalika laysa min ad-din akaona kwamba jambo hilo sio katika dini wa khashiyat ala nafsiha al-ithma na akachelea juu ya nafsi yake dhambi فطلبت الطلاق ويعطيتك كتلاك وسيأتي معنى هذا الحديث في وقته نهاية يقول لذا hadithi hii ya kueleza katika sehemu yake walakin shahida min hadha annahu karihatuhu lakini ushahidi katika hili kwamba yeye alimchukia mumewe karihat madha alichukia madha alla taquma biwajibihi kwamba hatosimamia wajibu wake fatalabat talaqa akaiomba talaka ma ada hunaka tatabuqun bainaha wa bainahu tena hakuna huko kuendana eh, kuafikiana baina yake na baina mumewe maada hunaka hubbun hakuna tena mapenzi maada hunaka mawadda hakuna tena chochote cha kurejesha yale mawadda na mapenzi falbaqa'u fi mithli hadhihi alhal baqa'un ala jahim kubakia katika hali kama hii ni mtu kubakia katika moto yani wewe inafika stage kuingia ndani ya nyumba yako ni sababu ya karaha ya nafsi yako kuchukizwa na mandhari ya mwenzako kutoona furaha katika moyo wako hapana hapana ndoa katika hali hiyo hapana ndoa katika hali hiyo hiya la tuaddi haqqahu yeye mwanamke atekeleze haki yake wa huwa yutalibu bihaqihi na yeye mume eh, anawa akawa anaitaka haki yake fa asbaha hunaka naqidan ikawa sasa kuna vitu viwili vyenye kuvutana vyenye kukindana kwa hiyo miongoni mwa sababu za talaka inawezekana ikawa sababu hiyo ya kisheria ikakubalika au ikawa sababu si ya kisheria lakini miongoni mwa sababu ni kuchukia na kutoendana yani mtu yeye ni minal ali akatafuta mwanamke ambaye minasafi eh pengine hawaendani hawafanani katika mipango yao katika njia zao au walikutana wali tu bila ya kujuana au bila ya eh, kufahamiana katika misingi ya dini lakini baadaye ikatokezea kutowafikiana katika yale ambayo mmoja yuko nayo kwa mwenzake miongoni mwa mambo ambayo yenye kuharibu ndoa ratibu الزوجة شهر ومke الزوجة إذا كان لديها مرتب mke ikiwa ana mshahara anaopokea hadha ma yahduth fi hadha العصر wallahi na haya ni katika mambo ambayo yenye kutokezea katika zama zetu za leo idha kana tabiba au mudarrisa kwa mfano ni daktari au mwalimu au amila au mfanyakazi mwajiriwa fa inna hadha almurattab jalaba ala alba'd hakika huu mshahara wasukuma baadhi yao wanawake wakad yakunu alkathir eh, na ikawa bali huenda ikawa ni wengi ataasa kubaki bila ya ume wangapi leo wanawake washatimiza miaka 35 wanakimbilia 40 hawajaolewa kwa sababu baadhi ya fikra walizokuwa nazo kwanza anakwambia mimi mume wangu ni mshahara wangu mume wangu ndo kazi yangu namkuta mwanamke pengine mzuri mwonekano wake ni mzuri lakini kazi yake ndo kila kitu chake kwa hiyo ataithamini kazi yake hatojali wale wanaokuja kumposa na kupiga hodi nyumbani kwake au nyumbani kwao toka yupo katika hali ya ubikra katika hali ya u, yani ujari miaka 18 19 anaingia 20 anamaliza anachukua madigirii anachukua mamasta anachukua eh, makozi mara kenda huku mara kenda China mara kenda Marekani mara kenda wapi lakini binti wa Kiislamu binti wa Kiislamu kwa sababu anaona kila anachokitaka anakipata anasahau kwamba kuna mambo ambayo farizatul jinsia mambo ya kimaumbile ambayo hakuna kuyatibu sio kaka yake wala mzazi wake wala ndugu zake ila mume atakayekuwa wa kisheria katika misingi itakayotakiwa akasahau hivi kapelekea taasa shakawa eh والفراق نهائي كما كنا ميشا مغوم نكتنغانا والمشاكل في الحياة الزوجية نبيا تابو كتك لميشا يندو نمشاكل مينكي كتك ميشا كندو كوي تعاسني تابو وبيو نيباتا منمكي قبل يندو بغيني أو وكتك شنجي كتك ندو الزوج يريد من الراتب الأم تريد من الراتب أبوها يريد من الراتب هي تحتاج الراتبة كليا مومي نوتاكم شهارا ماما نوتاكم شهارا baba yake anautaka mshahara yeye mwenyewe anayotajia mshahara wake si kuna kitchen party si kuna mialiko sio kuna harusi si kuna hitma wanazokwenda wanawake wengi ambazo hazipo katika usawa almuhim mwanamke ana mambo mengi kisha yapanga mara msaidie huyu mara msaidie yule fa asbaha ratib jahiman alaiha ukawa huu mshahara sasa ni moto juu yake وعلى أسرتها نجوى فاميليا yake أقصد على علاقتها الزوجية نقصدية هفا جوى مفندمانو yake kindoa كلا ينظر إلى الدنيا kila mmoja anaitazama dunia fasadat alhayatu zawjia bisababi hadha almal pakafisidika maisha ya ndoa kwa sababu ya mali hii wa hadha yahduth fi mujtamaatina nalo likutokezea katika jamii zetu tizama leo mwingine ikiwa kipato cha mwanamke kiko juu zaidi mfano si wote waajiriwa lakini mume ni mwalimu yule mwingine yeye yuko eh, ofisini au ni katibu au ni naibu katibu au ana cheo fulani na cheo fulani anamwona mume si kitu anasaidia anapambana alafu uje kusikia mume huyu anaongeza mke chakula chenyewe hakieleweki uje kusikia sijui kafanya jambo fulani hapa ndio migogoro mengi ya ndoa inapokuwa hapa ndio migogoro mengi ya ndoa inapokuwa kwa hiyo miongoni mwa sababu ni hii na kisheria wewe mume utapomruhusu mkeo afanye kazi ikiwa hiyo kazi ipo katika mazingira ya dini kweli ya dini hakuna mchanganyiko kadhalika hapotezi e, wajibu wake juu ya malezi yake ambayo masharti yameweka maulama ambayo ni ngumu katika jamii yetu kuwepo hutakiwi kuchukua katika mshahara wake chochote hata hamsini ya chumvi kama ipo haifai kuchukua sasa baadaye inakuwa watu wanaingia katika mizozo kwa sababu ya mambo kama haya kadhalika ifshaul asrar miongoni mwa mambo yenye kusababisha talaka ni kutoa siri kumwaga siri za ndani qad takunu almar'atu tharfaratan la yabqa ala famiha wa lisaniha kalimatun mimma hadatha bainaha wa baina zauji huenda mda mwingine akawa mwanamke ni mropokwaji msemaji balaa yeye akipiga simu anaongea hata akijiunga mara nne kwa siku ye e, bajeti yake ni vocha tu anaongea huyo huenda akawa mwanamke ni domo wa kuongea wa kuzungumza mropokwaji ni mtu akuropokwa tu la yabqa ala famiha wa lisaniha kalimatun atabaki katika mdomo wake ulimi wake neno lolote mima hadatha bainaha wa baina zawjiha katika yale ambayo yenye kutokea baina yake na mumewe sawa kanat kalam muhimma sawa hiyo ni maneno ambayo ni muhimu au ghairu muhimu au maneno ambayo si muhimu fa idha hiya tanquluha ila sahibatiha wa sadiqatiha tahamaki utamkuta mwanamke huyo anahamisha neno hilo kumpelekea shoge yake na marafiki zake dhahabna kharajna waqafna anamwambia leo tulikwenda tumetoka simama kalamna akalna sharibna eh, tumezungumza tumekula tumekunywa haya ni katika mambo yenye kufisidi ndoa ndoa siri, ndugu yangu, ya ndoa yabakie ndani. Hata mama yako mzazi usimwambie, hakuna haja ya kumwambia, labda iwe ni jambo lenye kuhitajia ushauri wake, lakini kitu kidogo ndani ya nyumba. Asubuhi mmegombana, unamwambia mtu, jioni mmeonekana mmefatana. Ah, tushapatana ya nini sasa? Haya ni katika mambo yenye kuudhi katika maisha ya ndoa, baki nayo mwenyewe kila mmoja ana yake usione watu wanaofatana usione watu wanakombatiana usione watu wameishi muda mrefu watu wanaishi kwa kuvumiliana kwa kusubiriana kwa kustiriana haya ni katika majanga yanayoenea katika jamii bali muda mwingine mtu haya masimu alipotuharibu wamekula leo kitaikwa wametoka na mumeo kitaikwa wamerudi usehemu fulani kitaikwa yaani ni sasa haya kuna hapa unawapa maadui nguvu mahusadi nguvu eh, alwushati wale watu wa fitna eh, kukuharibia mambo yako kwa hiyo mtu ajitahidi kuweka siri mambo yake na mtume katuhimiza istainu bilkitmani fi ni'amikum jisaidieni katika kuficha neema zenu fa inna kulla ni'matin mahsuda kila neema inakusudiwa watu wanakuoneni mko na furaha tu hamgombani kuna jambo litapikwa sasa litatengezwa kwa lazima mwanamke wa Kiislamu uwe makini katika jambo hili akili yako itulizane usifurahishe nafsi yako kwa kuyatangaza yako nje eh hujui kama aliyekufurahia anayekuchekea kwamba anavutiwa na mambo yako كم من رجل laka billah la nutiqu laka firaka idha لك فراقا إذا abi لقي wa أبي qalbu abi jahl أبي jambo la msingi la kulizingatia kwa hiyo فهم هي إذا رأيت نيوب الأسد بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم كيونا منه يا سيمبا يكون جو سيزاني كما سيمبا ويسون وطوطة نفرحيشة ونا يفاني بل كنا ينجيني ونا كوبانجيا نمنا جاني وهكذا لا يبقى على فمها شيء إيفي إيفي حكي بكي كتك تشوتي قد تكون لصاحبتها أو لأمها huenda ikawa kwa yule shoga yake au kwa mama yake waqad yubtala ar-rajulu bimithli hadha na leo huenda mwanamume akajaribiwa na mfano wa mke huyu ikawa mke habakishi kitu ndani ya nyumba akitoka tu mume nakwambia hivi tumefanya hivi kanifanya hivi sasa hujui kama maisha ndoa ni siri hujui kama watu wanastiriana wangapi katika ndoa wameishi miaka na miaka yamefanyika makubwa mke akamstiri mumewe na mume akamstiri mkewe wakakaa katika hali ya umoja utulivu pakajengeka mapenzi ya ajabu katika eh, mbele ya safari yao kad yakunu hadha huwa tharthar huenda da mwingine akawa huyo mwanamume ndo ndo tharthar yani tabia hii ilikuwa ya kike lakini huenda akakuta tabia hii kwa mwanamume ikawa jana dume naye kila kitu anaambia dada zake anaambia ndugu zake yani kama vile bado wanacheza udaku pamoja au wanacheza wanacheza nage pamoja na urushwe na urushwe na yeye akawa kila ninalotokea katika nyumba naambia na hii mara nyingi nakuwa mtu hajampenda mwanamke huyo au mume huyo wa mithli hadhihi alahwal alzawj la tu'jibu mithli hadhihi alzawja mfano hali kama hizi mume avutiwi na mke huyo alzawja la tubqi sirran fi baitiha mke habakishi siri yote katika nyumba yake fa idha sabara alaiha shahra sanatan mume akimsubiria mke kama huyo mwezi mmoja mwaka mmoja kad la yasbiru baqiyat alumr huenda asisubiri baki ya umri wake sayadtaru ila talaqi liyattaqi sharraha atalazimika kumwacha ili aepukane na shari yake nasalu llaha salamata walafia taendelea katika darsa nyingine mbele kustaja sababu nyingine allahu alam